Tá ei, viado, nós não sabe o que tá tocando mais no baile. O bagulho tá tocando ei, DJ Selminho, tá tocando DJ Neném. O bagulho tá louco. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. O bagulho tá louco. Quem tá tocando nesse baile? Quem tá tocando na favela? O Nenê tá no baile. É o Selminho que te manda as ideias. Acerta na minha pica com vontade. Joga você tá na reta. Cê minha pica com vontade. Joga aqui, joga você tá. Joga. Joga você, joga você ah, tá na reta, senta na minha pica com vontade. Ah, joga cachorro, vai. Senta na minha pica com vontade. Ah, joga você tá na reta, senta na minha pica com vontade. Joga aqui, joga você tá na reta, senta na minha pica com vontade. Ah, joga cachorro, vai. De copo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Que que tá tocando nesse baile? Que que tá tocando na favela? O nenê tá no baile. É o Selmin que te manda as ideias. Tá na minha pica com vontade. Joga você tá na reta. Senta minha pica com vontade. Joga aqui, joga você tá na reta. Copo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Tá ei, nós não sabe o que tá tocando mais no baile. O bagulho tá tocando DJ Selminho, tá tocando DJ Neném. Tá o bagulho tá louco. E aí, Guilherme LK, rei do lança. Lança a música pra caralho. Quem tá tocando nesse baile? Quem tá tocando na favela? O nenê tá no baile. É o Selminho que te manda as ideias. Senta tá na minha pica com vontade. Joga a buceta na reta. Senta na minha pica com vontade. Joga aqui joga a buceta. Joga. Joga, joga você tá na reta, senta tá na minha pica com vontade. Ah, joga cachorro, vai. Senta tá tá na minha pica com vontade. Joga você tá na reta, senta na minha pica com vontade. Ah, joga aqui, joga você tá na reta, senta na minha pica com vontade. Ah, joga cachorro, vai. Ficou por amor. tocando nesse baile? que, que tá tocando na favela? O Nini tá no baile. É o amigo que te manda as ideias. Senta tá na minha pica com vontade. Joga buceta tá na reta. Tá Senta na minha pica com vontade. Joga aqui, joga buceta na reta. copo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Ei, ei. o bagulho tá louco. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, o bagulho tá louco.